Sí, sí, dale pa'l piso. Dile que aquí nadie está dormido. Aquí estamos todos prendidos. Pana mío, hoy vamos pa' la discoteca encendió a buscar lío. Toa, voy a morderte y arruinarte toa. Hoy yo estoy pa' maltratarte toa. Voy a comerte para tal toa. el Si viene con tu amiga, le damos al La borracha hace rato y no sabe ya ni lo que dice. Super loca, bien bellaca, conmigo quiere venirse. <laughs> Buscate a tu amiga pa' meterle al la con más mierda. Deja el día el chingodeo, por favor, no te lo pierdas. Mami, tumba el guille, por favor, deja el drama. El pausel en la entrada te va a preguntar si mamá, si no te quedarse en el gay. se venía, le saco cuando empecemos el play. Dile yo, los totos tan caliente como blow. El cerebro de nosotros ya está a punto de hangover. Para la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se, y se, y se, y se, se va para dentro. Para la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se, y se, y se, y se va pa' dentro. Para la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se, y se, y se, se va pa' dentro. Para la maceta un cover y se va para dentro. Se jodió el evento con los dueños del momento vamos pa' la discoteca encendió a buscar Dios. voy a morderte y aruñarte toa. Hoy te pico a maltratarte toa. Voy a comerte para que toa. Eh, oh, eh. te la lambo a ti, tú me la chupas a mí. Yo, yo, yo, yo fui lo metí. Ta, ta, ta, ta. Traga leche mal de mi bibi. Ahí, ahí. Dale llevo el parte la ahí. Yo no amarro, te meto el muñequito sin brazo. Se pone bien Cuando en la cara te echó el maquillaje. Guau, gua, gua, gua, gua, está ready pa' ti. Pa, pam, pam, por ese culo voy a repartir. Ranca, can, can, ca, ca, can, can. Ranca, ca, ca, ca, ca, can, can. Ranca, can, ca, ca, can, can. ca, ca, ca, ca, can, can. Pana mío, hoy vamos pa' la discoteca encendió a buscar lío. Toa, voy a morderte y aruñarte. E. hey, yo, yo, Real G for life es lo que hay. Descontrolado, papi, pa' que en la carretera. What do say? Yo, wey, eh, dime ñengo. Pasó, wey, ya que era de la dura underground. Donde salió la jodienda, oíste. No te confundas. <laughs>